Veritas liberabit vos, bratia a sestry v Kristu, aj milí spolupčania a rôznorodo hľadajúci. Vítajte pri počúvaní. Prečo troška iný pozdrav? Pretože začínam neuveriteľný 11. rok vysielania tejto relácie Viete, čo znamená veritas liberabit vos? Je to z Janovho Evanília, povedal to pán Ježiš. Znamená to, pravda vás vyslobodí, krásne to heslo, ktoré si dal môj svetiteľ biskup Rudolf v 1990, keď začínal biskupovanie v Panskej Bystrici ako svoje moto do svojho erbu a snažil sa ho držať ako vedel. No a tak ho odporučil aj tým, ktorí sú pod ním. Čo urobil prvé, keď nastúpil na biskupský trón po 40 rokoch útlaku kresťanstva, cirkvy, svetej viery, na našom území od ateistov, agresívneho ateizmu a komunistov. Tak zaujímavé, že nezačal nadávaním, bol on antikomunista kvalitný, ale nezačal nadávaním na režim, ktorý bol pred ním, hoci ho mal určite plné zuby a bol ním sám prenasledovaný tým, že 11 rokov bol mimo pastorácie a nemohol robiť kňažskú službu, ale robil traktoristu na nejakom družstve alebo rozvážal tovar na avi domácich potrebách a takto sa živil. A soboty, nedele trávil tak, že 100-150 krát bol na rôznych akciách, kde sa kopu mladých stretlo, niekde tajne na chate, a tam debatili, modlili sa, diskutovali, tešili sa, no a občas boli prepadnutí, nastrašení tajnou službou. Ale bolo to krásne dobrodružstvo. A potom ho dali na 8 rokov na jednu faru v Turčianskom Petri. No a zrazu v 90. padla na ňo mitra a Božia vôľa, že budeš biskup. A predstavte si, pamätám si, čo urobil ako prvé krásne gesto, ako toto gesto, čo urobil biskup František nedávno v katedrále, že lahol si na podlahu, dal dolu prsteň mitru, bakulu, ornát, aj ponožky, topánky, lahol si pred 1800 katolíkmi a urobil prorocké gesto, Takto treba prežívať pokánie. Musíme robiť pokánie, ja musím robiť aj biskupy, aj církev musí robiť pokánie a musíme začať brať veci vážne. Úžasnutí ľudia z tohto gesta boli nadšení. My máme úžasného oca biskupa Františka, to je fantastické. Toto vôjde do dejín církvy, No toto tu nikto neurobil. Ale urobil to, viete kto? Prahe kardinál Duka. Neviem už pri akej príležitosti sa vyzula bosy išiel do katedrály, tuším svatého Víta Praze, a tam chcel ukázať, že s tým pokáním to treba začať od podlahy požádne a musím to delať ja. A ja se zuji a pôjdem do katedrály tak, ako to urobil svätý pápež Pius V pred 500 rokmi. Keď pominula renesancia a tí renesanční pápeži, ktorí sa ani netajili tým, že majú ako Alexander VI nemanželské deti. A Savonarola ten sa tak nahneval a rozhorel ako prorok už ich nenazývajú ani synovia, ale synovci. Nehambia sa, beda vám pokrycia farizei. A za to bol aj upálený ako lotor s dvoma spolubratmi. Diali sa aj v renesancii veľmi pohoršlivé veci aj na pápežskom tróne. Boli tam nesvetí pápeži, ktorí sa zabávali, boli na vrchole duchovnej svetskej moci. <laughs> Zabávali sa, no ale prišiel preplesk protestantizmu a tretina Európy odpadla od Ríma, od katolíkov a stali sa protestantami. A keď to Pius bol tridanský koncil, keď to Pius V videl, tak bosy išiel a odprasoval pána Boha za hriechy aj pápežského dvora. Tak urobil to aj kardinál Duka, ale zistil, že teda nemôže dlho byť nevyzutý, lebo mu to veľmi ubližuje na chrbticu, na zdraví. podchladil sa potom nejakú či ischias, či niečo schytal, tak hneď sa potom obul viac to A Teraz nám to zopakovali naši mladí biskupy v Prešove, biskup, arcibiskup Maxim, tiež odprosil tých prítomných katedrále za chyby svojich predchodcov a poboskal zem Neviem, či si až takto ľahol, ako u nás, a u nás biskup František. No tak toto ukazuje len to, čo som vám ja tu už dávno tvrdil, že Slováci to sú majstri sveta v spovedaní, aj v konaní pokánia a môžu byť na to aj zdravohrdí? No môžu. Len aby to nezostalo, ako to jeden kňaz povedal, keď túto fotografiu videl, na ktorú sa pozeráte na túto reláciu. To je prázdne gesto. Ja poznám týchto našich prelátov. Oni robia vonkajšie teatro a títo katolíčkovia im to pozobú. Ja im už neverím. A nechceš povedať ten názor aj verejne? No nie, nie, nie, nie ja nechcem ani nezverejňujem ma. Opováž pomenúť moje me, me, meno. Aha, dobre, dobre, ale spomeniem to, ale meno, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nepo, nepoviem, lebo a, aby som ťa náhodou ne, ne, ne, neublížil. Čo ste taký dostrašený? Tak keď má, máš nejaký názor a keď si slušný človek, a keď náhodou chceš kritizovať biskupa, že urobil prázdne gesto, no tak to povedz slobodne. Ale on to nepovie, lebo vie, že bude potrestaný za svoj názor a tak radšej bude ticho. No ale keď budeš ticho a budeš takýmto názorom žiť a pretvarovať sa, eh, tak budeš mať žalúdočné vredy, budeš mať skoliózu a potom aj rachitídu a potom aj takto dostrašíš svoje ovečky baránky, ktorým slúžiš. Otočil sa už. Jo. To není jeden prípad, že takto biskupa ešte začína, tento náš biskup František, už ho odsúdiš. Za to, že si poranený, za to, že ti niekto v cirkvi ublížil, tak teraz odsudzuješ každého, aj toho, kto iba začal, kto to skúša biskupovať a už je zlý, však. No ale toto není kresťanstvo. To, to by som mu povedal, keby mi to slušne vy povedal e, e, vo vysielaní, tak ne, nezačnem ho hrísť. Nevypnem ho. Si to vypočujem, takýchto názorov je veľa ktorí sa hnevajú na biskupov a keď ich poviete, však povedz to verejne, tak mlčí. Čo urobil Rudolf, keď prišiel na trón v Banskej Bystrici, si to pamätám, v 90. roku, bol som toho účastník priamy, boli sme prví vysvetení Rudolfovi a v 90. tak veľmi krásne gesto tiež urobil. Zvolte si dekanov, povedal kniazom. Normálne boli voľby, sa stretli kňazi po tých dekanátoch a koho si za dekanov zvolili, toho za dekana v tej oblasti dal dekretom. Nádhera. Pán biskup Rudov, blahoželám. Toto tu nebolo tisíc rokov, čo on zaviedol akú novotu. Druhý krok, čo urobil veľmi rázny, že tých kniazov, karieristov, ktorí boli za dobré s komunistickou mocou a boli v pacem interis a dlhé roky skandovali nech žije KSČ a za sovietským zväzom na väčšie časy a nikdy inak a dúfali v to, že tá ríša sovietska sa nikdy nerozpadne, ale bleskovými dekretmi upratal taký pán eh, dekan hromada Prievidzi ten sa ocitol v kamenci pod vtáčnikom, kde si na dedinke nejaký pán dekan Blaško, ktorý sa tam vychechtával k slnečko na hnoj s komunistami v Banskej Bystrici. Zrazu e, tam nejakým farárikom malých krštenianoch, na nejaký Emanuel Schubert, ktorý bol tuším 42 rokov nedotknutelným veľprepoštom, kanonikom, čo to bol ešte. Ja som sa dočítal, že aj starostom bol v Prievidzi zvolený v 48., keď tam bol farárom a bol veľmi vplyvný, prelád nedotknutelný a zrazu končil Kremnici a ocitol sa desivý pomocný duchovný Banskej štiavnici, či si to dobre pamätám, tam ešte nejakých 10 rôčkov tak nejako dožil mal okolo 90 rokov, okamžite tých dekanov upratal. Čo nikto nedúfal, že to takto padne. Ako domček z karát, celý komunizmus. A aj títo papaláši dlhoroční, ktorí si tam zvykli a mysleli si, že tam budú až do smrti. A tretí krok, ten nebol až taký milý a takýto revolučný, medlil si ruky na biskupskom úrade a išiel vám do Valaskej a tam bol počkaj, nie vo Valaskej, potom bol organista, tam ho presunuli. Ale on bol niekde tam predajnej, tuším, pánom Farárom dlhé roky, pán Farár Abelko Šmondrak, ktorý mal štyri nemanželské deti ako pán Farár, za socializmu mu to všetci tolerovali a keď som bol tam hromci Farárom a Abelkom som občas prišiel do kontaktu, lebo tam robil organistu, tak som videl, že to nikomu nevadí z tých ľudí tam. Však on má s jednou ženou štyri deti, stará sa, no, že kočikuje pán Farár, nemanželské dieťa, a však to je jeho dieťa a to, to, to je ten celý bád a tí kniazy sú zlí a Vatikáne hlúpi, že nedovoluje sa ženiť. No a Abelko urobil obrovskú chybu, no, že sa nenarodil grekokatolíckej cerkvi, kde si našumiaci, ale v rímokatolíckej dedine a, a takto sa ku tomu úprimne priznal. Ano a Rudolf, keď toto videl svetou nenávisťou, sa rozúril ako bík okamžitou platnosťou suspendovala a Bela Šmudrka vypadni, nebudeš tu robiť hambu. A prišiel raz do Balasky a tak naziapal na celú farnosť kvôli tomu, že tu je pohoršenie. Máte tu organistu, ktorý nemá platné manželstvo, farár bol, že tá jeho dcera, pamätám si, že sa rozplakala, tuším, že hrozná ako nás naurážal tak toto bol tretí krok, ktorý však treba to upratať, no, poriadok urobiť. Ak sme nejaké pohoršenie urobili, prepáčte, mohol to robiť aj kľudnejšie, robil to tak strašne radikálne. Strašne bol proti kniazským frérka. Strašne silno začal Abelom. Ano, a tak, ja som, mňa tak už vtedy napadlo to, ale toto není prirodzený proces. A vy viete, že takýchto abelov, ktorí majú nemanželské deti a sú medzi kňazmi a zatajujú to, ale chodia ako ním na návštevu, keď do dôchodku, že majú nachystané, idú do rodiny. Viete, koľko ich je desiatky? A viete, prečo to je? Prečo sa takto oni schovávajú a pretvarujú? No pretože nikto takýmto abelom nepovedal v seminári, že môžu byť ženatí diakoni. Nikto. To budú hriechy tých biskupov, hriechy predstavených v cirkvi. Už vám to tretíkrát hovorím, štvrtýkrát vám to pripomeniem v komisii, keď budeme na Božom súde a Pán Ježiš nás poverí v jeho svetom kráľovstve, keď sa tu všetko obnoví a ten bordel sa začne upratovať. Kto je zodpovedný za 10 ročia dezinformovania katolického kléru. Asi 300 máte takýchto kňazov mimo služby, ktorým nikto nepovedal, že môžu byť ženatí diakoni. Bol som pri tom, viem, o čom hovorím. Ak si myslíte, že klamem jeden kňaz nech zavolá, ktorý pastoráci, ktorý bol v seminári 10 ročia, to pozoruje. Či sa mýlim, či vás tu dezinformujem, či vás nepreháňam s tými obvineniami. Vám hovorím veľmi vážne veci. Ako môžete niekoho nabulikať a tam, tam, tam sa hrajkať na nejakú svetosť a na nejakú, na nejakú katolickú teológiu a vy za 5-6 rokov nemáte čas porozprávať s niekým, že aké mám povolanie, keď ho prišiel do seminára, či máš povolanie ozaj kňažské, alebo laické, alebo možno, možno máš byť ženatý diakon. Na to nebol čas. A viete, čo mi spolužiak povedal? Vieš, čo, ja som sa zle cítil za Rudolfa v pastorácii a ja som v 94. požiadal o laicizáciu. Normálne napísal žiadosť, prišla odpoveď z Ríma a ten spolužiak mi povedal, vieš, čo mi Rudolf povedal? Bol tam s tým svojím, čo to bol nejaký pomocník, tajomník. Odpoveď z Ríma prišla, ale ja s ňou nesúhlasím a ty pôjdeš tam a tam a tam a tam a to budeš a to a to. A ten spolužiak mi hovorí, čo je toto za firma? Čo je toto za firma? Takto so mnou robia ako s nejakým vechťom. No, toto sa robí. Hlboko nemravné. Hlboko neľudské hlboko nekatolícke a nekolegiálne. Možno preto títo naši mladší biskupy, čo prichádzajú do úradu, cítia lahnúci na podlahu, vyzúca a odprosiť Boha za hriechy svojich predchodcov, ktoré sa tu stali nie len za socializmu, ale aj za covidizmu, a keby sme išli troška hlbšie, tak to bolo aj za maďarskej veľkej, veľkej ríše. My sme tu tisíc rokov mali maďarských biskupov katolíckej cirkvi. Po Cyrila metoda Metod zomrel 4.885 Vichink na neho nakydal špinu, sfalšoval buly, zničil ich dielo cyrilometodské Potrel sa do priazne panovníkovi Svetoplukovi s nemeckými kňazmi, nastolili latinskú liturgiu, 200 učeníkov Cyrila Metoda vyštvali nahých za Dunaj ako prašivých psov, Neviem, či niekto za to robil pokánie. Sa stalo v katolíckej cirkvi od biskupa v Nitre, ktorý robil intrigy voči svojmu arcibiskupovi Metodovi Niečo nehorázne vojna, ale taká chrapunská podla, že on išiel ošpiniť čest svätého metoda spolupatrona Európy. Na tisíc rokov mu došpinil povesť. Zničil jeho diela. Nemáme jedno dielo od svätého metoda. Učeníkov vyštvali tam do chrydu. Tam spravili prvú slovanskú akadémiu. My sme, čo sme z toho spravili vraj nejaké učilište svätého Cyrila Metoda, že sa aj nehambíte. Učilište, banditi kultúrny. Tá slovanská, prvá slovanská akadémia o Chrickom kláštore, tá Macedónsku mala 3-4 tisíc študentov. Také to bolo učilište, bambulovia. Toto bolo v cirkvi pre 1100 rokmi, tak nejako 1140, ako je to metod zomrel. Táto relácia začala 6. 6.4.2014 na 1130. výročie metóda, teraz bolo 1140. A ja môžem, je, pani, ďakujem ti, ja som na, ja nevedel som, že to takto ty riadíš že vlastne pokračuje misii svätých Cyrila a Metoda. Celý život skoro som mal v občianskom preukaze napísané ako trvalé bydlisko, že bývam v prievidzi nábrežie svätého Cyrila 22 lomeno 11. Predstavte si. 22 rokov som bol v pastorácii oficiálnej Banskej Bystrickej diecezy No a 11 rokov som to, tak som si to myslel, že mi to tak nejak pán naplánoval, že 11 rokov z toho som bol na troch farách ako kaplán. No a, a, v, a bol som e, na de, na, e, v meste a 11 rokov som bol na troch farách ako farár. A takto 22 lemeno nás je. A teraz môžem už povedať do svojho životopisu si vám môžem že ja túto reláciu robím 11. rok, no to som nečakal. Tak, páni, vďaka, nech je česť a sláva svätého Cyrila metoda pripomenutá, oslávená. Málo kto vám povie realitu, čo sa stala, ako sa my navzájom predvádzame tými liturgiami, sviatosťami, s božnými rečami a niekedy sa aj pobosť Skajú tam pokoja, bratská láska medzi nami. Keby sme my boli úprimní, tak povieme, nenávisť, pravoverná nenávisť je medzi nami. Ale Duch Svetý nám rakáže, aby sme sa nepozabíjali, len sa nenávidíme. To je úprimná realita. Málo kto zradí. Aj to, že tá bola neúspešná, oni vlastne stroskotali s metodom tisíc rokov boli potupení vo vlastnej katolíckej cirkvi a čest svetého metoda, my ani nevieme, kde je pochovaný, nemáme jednu jeho knihu, ni svetého Cyrila. Tisíc rokov bolo tu tárané tejto maďarskej ríši, že to boli bludári, novotári a dobre, že to Viking urobil, že ich rozprášil, pretože prišla pravá latinská liturgia a byzantská bola odúpaná toto vám málo kto presvedčí. Cítim za povinnosť to pripomenúť. A keby som takto ležal ako otec biskup František pred oltárom, prvé by som toto začal odprosovať. Bože, zmiluj sa. My sa hráme divadlo, ako sa milujeme. A sú medzi nami vojny. A keby len to. My zomierame v nepokáni a rehoceme sa, ako sme druhému ublížili a robíme škandály z toho, keď niekto jeden druhej e, chce urobiť dobre, no nepodarí sa to vždy, potom to praskne ako nejaký škandály, ale tam sú aspoň náznaky v tých e, sexuálnych akože obťažovaní, že jeden druhému chce robiť dobre. No, to sa nejak dá pochopiť, to sú ešte ľudské veci, ale nedá sa pochopiť táto neľudskosť, že jeden druhému robí zle škodoradostne sa na tom rehoce, chodí urážať Krista prijatého príjmania a nekajúco aj zomrie. To sa to je nepochopiteľné niečo. Za čo by sme si na tej zemi ešte mali búchať hlavu o zem? Ako takto mnohí z nás dopadajú? A vraj naši bratia pri oltári Jaj. Toto hovorím niečo z takých tajomstiev. No a čo by taký biskup, ktorý začína biskupskú službu a je dobrej vôle, je vzdelaný, inteligentný, dobrého srdca, ako náš pán biskup František, tu nás píši, ja som jeho farník, a nemôžem si nevšimnúť a nepochváliť ho za toto krásne gesto. No a toho kolegu by som napomenul, aj som ho do telefónu a po, ako môžeš hovoriť, že prázdne gesto? No. Nechaj ho. Uvidíme, čo urobí, ako bude pokračovať. Tak mu nejaké tie podnety na premýšľanie tu mám, nejaké body, ktoré sa zídu možno aj jemu, možno aj jeho kolegom, ktorých nemá kto napomenúť na tomto území. Všetci si ich ctia, ako nejaké, nejakých polobohov, keby ešte to sa dá pochopiť, ale keď nad bohov, keď si ctíte svojich predstavených v štáte, v cirkvi, toto je modlárstvo, toto vám ja nedarujem. Toto vám ja odpúšťať nebudem, ani sa na toto nemo prizerať nebudem. Ak vám sa dvíha tlak, ak to nedokážete počúvať, je to nad vaše schopnosti, vypnite si to, Zapnite si mistra Bína. Ja vás tu rozmaznávať nebudem. Snáď ste to už pochopili. A tí, ktorí vydržia toto počúvať, čo počúvate, vedia, čo ich čaká. Pravda vás vyslobodí. Ja som Rudolfova škola. A dávam pozor, aby som nebol ukrutný. Alebo nejaký občas, občas do toho zamiešam aj nejaké vtipy. Dáme pieseň. Láska, keď som s tebou, svet je perfektný, nikdy lepší nebol. Prosím, uver mi, deň vždy býva krátky, v noci nie je tma, končia všetky hádky, život zmysel má. A keď si preč ja čakám, Mám od teba strach, mením sa na žiaka, stojím pri dverách. mij perfect niet omyl. Slova klasika, on tu vetu stvoril, nás sa netýka. Šťastne deli dvoma, vieme obaja, všade sme ešte doma, iba ty a ja. Tak čo by som odporučil takýmto začínajúcim pánu arcibiskupovi v Prešove, grekokatolíckému alebo rímokatolíckému Františkovi? Tak prvý bod, nespávať na mesiaci. Každý chodíme spať. Tretinou života prespím. A pred tým spánkom aj rozmýšľame. Sme sami. Sme sami s Bohom, sami so sebou a všeli, čo nás napadá. A spávať na mesiaci znamená, že na Zemi sú nejaké veľmi vážne problémy a mňa sa to netýka, ja som v paláci, ja som pán dôležitý, všetci ma obskakujú, moja firma je tu 2000 rokov, mojej lodičke nehrozí žiadne nebezpečie, žiadne potopenie, ja tu budem strašne dlho a všetko funguje a my sme víťazný tým a nejaké problémy to ja riešiť nebudem. Ja som na mesiaci, ja si buvinkám, ja si odpočívam, nedám sa zaťažovať žiadnym problémom zemským ani cirkevným, no tak to je tá najväčšia chyba. A pokračuje to tak, že klameme sami seba, že je všetko v poriadku a potom klameme aj katolíkom na tomto území, že všetko v cirkvi je OK. Aj náš pápež František, to je jednoznačne svetý otec, právoplatne zvolený, ktorý má iba fantastické veci a, a problémy nejaké neregistrujete, že si aj a všelijaké nesvetosti sa de- Nie, nie, to my ja počúvame len rádio Lumen. Tam je to jednoznačne, toto je pravoverné rádio, katolické noviny. To, ale však vy ste v tých... Bola to nejaká pandémia, bola to nejaké problémy, pošliapanie ľudských práv, nespolahlivé vakcíny, klamanie verejnosti, nanúcovanie. Nie, nie, nie, to my sme počúvali odborníkov, my všetko máme super luxus, špeciál, no tak toto je to spávanie na mesiaci. A keď biskup príde medzi biskupský zborom, cíti, že je niečo veľmi zlé. Preto tí noví biskupy sú na zemi. Odprosujú Boha, ani nevedia presne za čo. Tak im troška pripomeniem, že čo sa v cirkvi deje, a čo na týchto polokatolických médiách nebudú počuť do konca sveta? Teda tu deje masívna trestná činnosť a my sme na strane tých, ktorí páchajú neprávo. A chodíme k sviatostiam a rehoceme sa ako šimpanzi. Od ducha k uchu vysmiatý, však vyplata nám príde. Ha, ha, ha, ha. No tak to pozor na to. Pozor. Naraziť môžeme tvrdo a zraziť sa s realitou, ktoré bude horšie ako zrazenie sa rozbesneným koňom splašený. Raz prídeme tam, kde nám všetko ukážu aj to, na čom sme mali podiel. A napríklad to, taká jedna z ilúzií, ktorá sa tu pestuje, strašne nekatolická, strašne nedôstojná, jednoducho je to lož ktorú má povinnosť poctivý človek a kniaz v prvom rade demaskovať. Je tu ilúzia pestovaná, že všetci biskupy sú jednotní. To je lož. Biskup Rudol nám to prezradil, tak nepriamo, ale povedal napríklad, že hlasovali biskupy Slovenska o tom, že či má byť sviatok svätého Jozefa prikázaný sviatok alebo neprikázaný sviatok. Hlasoval No a prehlasovali, aby to nebol prikázaný sviatok. Čas biskupov bola za to, že neísť na svetú omšu na svetého Jozefa je ťažký hriech na úrovni vraždy. No a väčšina biskupov bola, že to není ťažký hriech. Je to sviatok, ale neprikázaný. Nezaťažujme ľudia novými trestami. No tak a ja by som bol veľmi rád, škoda, že neuverejnili, ktorí biskupy za to hlasovali za a proti. Pretože je tu ďalšia ilúzia, že všetci biskupy sú za pandemické opatrenia, proti pandemické opatrenia, za všetko, aby boli všetci zavakcinovaní. Určite z nich tretina ne, nebola za to. Tretina nevie, a tretina bola za to, aby bolo presne tak, ako to bola. A poslúchali sme svätého Otca a galakali to, rozkykirikali na celý svet, že to tak musí byť. Svetý Otec to povedal a my budeme... No ale keby tam bol svatý otec pápež Jan Pavol II, tak by povedal nie. My nebudeme takéto vakcíny, ktoré nie sú spolahlivé, požehnávať ani odporúčať pretože sú tam bunkové línie spotratených detí a mne Duch Svetý zjavil, že takýmto vakcínam má kresťan katolík vo svetomí odporovať. Keby toto pápež František povedal, všetci by ho posluchli. Bola by jednota. A ak by nejaká biskupská konferencia vybočila, hneď by bola potrestaná alebo nejaký biskup. Zaujímavé, že František bol dezinformovaný a dezinformoval celý svet a vlastne tým, čo sa stalo strašne zle, a niekto ho chce len obviňovať, sa vlastne ukázala krutá pravda, aká je realita. Z vyše 100 biskupských konferencií sa ozvali 4 proti, že sú za slobodu a ostatné boli za vernosť pápežovi. A ozval sa jeden biskup, alebo tak jednotlivci, ako biskup Torres, toho sme odvolali a ideme ďalej. Pokáne žiadne. No ale tu sa ukázala nejednota. A to je realistickejšie, ako klamať ľuďom, že všetci biskupy majú rovnaký názor. To je klamstvo. Môžu oni povedať, že sme hlasovali za to, či má byť svätý Jozef prikázaný sviatok alebo neprikázaný sviatok. Čas biskupov sa vysloví tak, čas inak, čas je neutrálna. To je úplne normálne, ale neklame, neklamte katolíkov na Slovensku, že všetci pretože ich učíte tiež klamať. Ako bolševici, väčšina rozhla, pre, prehlasuje a musí to tak byť. Čierna je biela a tráva je ružová. hlasu v parlamente a všetci budeme tvrdiť, že tráva je ružová. No prepáčte, tráva je zelená. A mám na to právo a to bez toho, keď som v menšine, tak sme v demokracii, no tak ste si rozhodli teda, tak musíme to nejak rešpektovať, ale to neznamená, keď ste si vy odhlasovali, že potrety sú dovolené, ja som hlasoval za to, že nie, ne, nemajú byť, no tak ale vy ste si, ale moja povinnosť je, že teda budete zodpovední za to, že ste zahlasovali za vraždenie nenarodených. Ja s tým nesúhlasím. Ale je to zákon Slovenskej republiky, je to hamba ideme za to robiť. Po takej reakcii normálne by mali a neklamať, že všetci v Národnej rade sú za to. Však by to bolo strašne nedôstojné na kresťanský národ. A toto sa deje u nás a toto už nie je s kostolným poriadkom. Oveľa prirodzenejšie tie konferencie sú v Amerike, kde sa ukázalo, že tri, tri z Ameriky, jedna z Afriky boli proti pár jednotlivcov sa ozývalo a žiaden problém sa z toho nerobil. Je to nejednota, ktorá sa ukázala. No a katolíci v Amerike sú zdravší, sú informovanejší, že toto je reálnejšia situácia vo vnútri v cirkvi. Aj biskupy majú na nejaké veci iné názory a my sme zvedaví na tie ich názory. Nie sa schovávať ako nemeckí biskupy za to, že väčšina bola za Hitlera a požehnali ste tú vojnu. Tam boli nejakí traja biskupy, ktorí boli proti. A ono sa to ukázalo, že, mali, že boli na strane pravdy. A tí ostatní boli zmanipulovaní nejakou propagandou nacistickou, či komunistickou, alebo teraz covidistickou. A je to strašná hamba však. A keby sme si to mali priznať, tí, ktorí spravili nejaké zlečiny, prepášte, tak nie sú toho schopní. No tak ale tí ostatní biskupy, čo sú príčetní, majú aj povinnosť povedať prepášte. Títo moji kolegovia odsúhlasili niečo, čo je nevhodné. To by bola církev a normálne vzťahy Veľmi sa mi páči biskup, ktorý bol odvolaný biskup Strickland, niečo si povieme o jeho vyjadrenie, prečo bol odvolaný vraj osobne pápežom Františkom, bolo napísané z komunike z Vatikánu, to sa nezvykne robiť, keď je nejaký problémový biskup, tak sa to tam na kongregácii pre biskupov rieši a nejaká komisia rozhodne, odvolajte ho a dodatočne sa to oznámi pápežovi. V jeho mene to robia, ale pápež o tom ani nevie. Biskup Strikla bol výnimočne odvolaný pápežom Františkom. To sme dostali na... A prečo? No tak počúvajte. On bol tiež 11 rokov, ako 64-ročný biskup z Tyleru, Tyleru v Texase odvolaný, pretože mal naj odvážnejší slovník. Nie len to, že sa modlil 3 hodiny pred Eucharistiou, že snažil sa byť katolíkom, mal tam nabitý aj seminár, aj kostoly, aj záujem o neho, aj najviac produkcie mal na internete, rozhovorov a videí a usmernení. To by ho za to všetci mali chváliť, ale za to, že začal kritizovať, čo sa deje v Vatikánu. Povedal napríklad toto, skôr mi budete musieť vziať život, aby ste ma prinútili urobiť niečo, čo je nemorálne na prezidenta Joea Bidena, ktorého náš pápež František pri jeho ukončení prezidentovania ocenil nejakou medailou. Ocenili ho aj slobodomurári v Amerike za nejakého veľmajstra ho tam. Pre pána ja. Tak on povedal za nekatolické postoje tohto prezidenta. Ten by mal robiť verejné pokánie. Ako biskup prosím, aby pán Biden činil pokáne ze svojho odporovania katolickému učeniu o potratoch a manželstve. Pre svoju vlastnú spásu a pre dobro nášho národa. To je slovo chlapa. Modlím sa za neho, aby našiel pravdu. Mal by sa riadiť pravdou, ktorú nám zjavil Boh. Napísal biskup Strikla na svojej stránke. A keby sme, biskup, eh, keby sme Bidena exkomunikovali, doplnil, boli by to liečivý spôsob, ako ho vyzvať k pokáne. Takto má reagovať normálny katolícky biskup. Ďalšia veta. Každý kresťan musí odsúdiť rúhanie na Svetovom ekonomickom fóre, aj ich veľký reset čo Vatikán, takéto vety ani jedna. Ale 6 listov pozdravných týmto švábom. Nech sa im darí a požehnávame ich program NVO 2030. Hrôza. Odkázal nám biskup Striklem, všetci sa musíme pripraviť na biele mučenictvo. Vyzval katolíkov a biskupov, aby odmietli pápežovo požehnávanie homosexuálnych párov napomenul Vatikán. To, čo vychádza od vás, je schizmatické. Vo svojom online vysielaní tiež otvorenie vmietol argentínskemu kardinálovi Fernándezovi do očí slova Nebudete mi ako biskupovi prikazovať, aby som dodržiaval vaše pokyny a žehnal hriech. Počujete dobre? Ako sa má správať jeden biskup katolícky, takto sa Strickland správa. Veľmi sa čudujem, že ostatní biskupy sa správajú inak. Submisívne, dokrivene, pokrytecky, čušia zadubenie. Strašná hamba. Apostáza posledných čias, to vám hovorím úplne otvorene väčšina z biskupov katolických Tvárenie sa, že Matke Cirkvi je všetko OK, je spávanie na mesiaci. A keď spíte a chrápete už na odvrátenej strane mesiaca, kde sú vraj nejaké americké základne, vraj nejaké ufa, no uvidíme, no tak to je tragédia. Nemáte čo robiť, ak ste tam. Na svojich miestach. Dajte sa na pokáne. Nikto Československu našich biskupov a kňazov nevyzýva. Tak robím za nich pokáni a tak ich vyzývam, aby o tom pouvažovali, čo tu počúvajú. Tento biskup Joško z Texasu si odpílil konár svojho biskupovania takýmito vetami. Zámerné úsilie podkopávania nemenených práv katolíckej viery znútra samotnej cirkvi je čas, aby sme zastavili podkopávanie pokladu viery od pápeža Františka. No tak toto vo Vatikáne vedeli, že už končí. A prišiel mu dekret, ani mu nepovedali prečo, ale za toto. Za túto vetu. Alebo Možno za tieto ďalšie, čo sa dozviete. Mlčanie pastierov tvárov v tvár nespravodlivosti a narúšaniu pravdy je vážne. V rozhovore pre španielský portál Info Vatikán. Zaujímavé, že Nuncius už tam nebol Vigano, ale nejaký ďalší Nuncius, taký diplomatickejší, ho varoval pán biskup Jozef, ale vy nehovorte o žiadnom poklade viery, prestante o tom. Církev nemá žiaden poklad viery. Čože nemá poklad viery? Čo ste to vy za partiu? No tak vidíme, že vo Vatikáne sa nehrá klasický basketbal podľa pravidiel, ale je to Harlem Globetrotters. Neviete, o čom hovorím? Ja som hrával basketbal tiež 11 rokov. Je, teraz som si tak spomenul, že 6 rokov skoro profesionálne za prievid zubaniek Cigel a potom som ešte trénoval a hral za CMBF Bratislava ako tréner a bolo to spolu 11 rokov a snažili sme sa teda, to sa ani inak nedalo hrať podľa pravidiel, tam rozhodca. No ale Harlem, to sú takí klauni, ktorí majú basketbalovú loptu, ktorí pravidlá basketbalu nemusia rešpektovať, ktorí prídu na, na hru na palubovku ako cirkusanti a všetci ich milujú za to, že tam šaškujú a robia tam opičky, skáču na trampolínach, kaďaké vývrtky. No to je hadle. A vy ste si nevšimli, že vo Vatikáne sa už nehrá klasický pravidla, ale Harlem Globetrotters je tam, Bergolia tým, nie, nevšimli ste, si, no tak, tak si troška všímajte, čo sa deje. Je to basketbal, ale úplne iná liga, úplne iný štýl. Kde si na videu som si ich nedávno našiel, pustil, ak som tam videl, ako tam nejaký harlemista, či harlemistka to bola, zobrala vedro vody a šplechla ho rozhodcovi, ktorý píska, že je nejaký faul, nejaké pre... Šplechla ho do tváre a rehotalo sa celé publikum. Toto robí Harle. Toto sa deje v cirkvi. Neviete, o čom hovorím však? No tak nepočúvate len Radio Lumen. Zapnite si aj slobodné médiá. Ja vám tu nebudem klamať, že je všetko v poriadku a že všetko je podľa pravidiel. Biskup Strickland, tak by moje úsilie hovoriť pravdu jasne a verne bolo vnímané ako príliš rigidné, také spiatočnícke, skostnatele, ale on obhajuje tradičné hodnoty, alebo rozdeľujúce, môžem len povedať, že som sa snažil byť verný Kristovi a jeho cirkvi. Takéto hlasy zistil a veľmi ho prekvapilo, že sú osamelým hlasom v americkom episkopáte, kde je vyše 300 biskupov a kto vie, desiatka kardinálov, či viacej ich je. A povedala, napomenula aj svojich kolegov. Mnohí biskupy sa dnes boja hovoriť jasne. Najmä, ak by sa táto jasnosť mohla považovať za rozdeľujúcu alebo v rozpore s prevládajúcimi trendami v Ríme, existuje skutočný strach, že budú odstránení, marginalizovaní alebo potrestaní marginalizovaní, vytisnutí na okraj, pozbavovaní svojich úradov. Tí biskupy ostatní vedia, kto má pravdu a kto má svetú pravdu a kto hovorí heterodoxné kadejaké pochechtávačky. Vedia to veľmi presne, len oni sa tvária, že nevidia. Jedna pani Elenka nám mývalú reláciu a ten nadpis povedala, že prečo sa hráte na slepých, no tak im to tak vyhovuje. Oni veľmi dobre vedia, že by skončili ako striklen. Preto čušia. No ale toto je zbabelo otcovia biskupy. Takto sa dospelí muži nesprávajú, ale to sú malí chlapci, ktorí robia svoju kariérvočku však. Keď je to malá kariérvočka, je to v poriadku, ale keď niekto už spáva s touto štetkou kariérou, tisíc rokov nejaký národ, ako je náš slovenský, nejakou Maďarkou spáva a ide nám tu nabulikať. Boli biskupy Banskej Bystrici, ktorí chodili na Birmovku, štyria četníci okolo nich, stráže z Beskarov mali, keď vyšli z nejakého grovského koča do nejakej katedrály, začali mleť po maďarský kázeň, aby im nikto nerozumel zo Slovákov, a keď sa ich zastal nejaký Andrej Hlinka, jeden z kniazov katolických národov, to je čo tento Hlinko? No však to je otrasné. Že sa to nehambí. Počuli ste, čo sa stalo v Černovej? Nie, čo? No tak bola posviacká kostola, tam nedovolili svetiteľovi a ten Hlinka ich poštval aby tam striedať museli naši četníci, to je otrasné. No však ale to je rozvracač, podpolač. A biskup Párvy z Pišsky ho suspendoval, do basy ho dali, obvinenie mu dali, že to je svetokupec a že tento národný čo tu on robí so Slovákmi, prebúdza nejakú slovenskú identitu. Čo si to dovoluje? Však to je Horné Uhorsko tisíc rokov. Toho treba umlčať. To sa ten nehambí. A biskup Párvi mu dal do dekretu. Čo mu to dal? Svetokupectvo, podpaľač a že to treba vydusiť tohto hlinku potrestať, suspendovať, areštovať. A ešte mu našili, že on rozoštval zabíjanie v Černovej, ktorý rozoštval niekto, kto tam nechcel pripustiť slovenského svetiteľa. Toto. Takúto maďarku, maďarskú cigánku máte posteli a hráte sa na celibát urážate niekoho, kto obhajuje slovenské ľudské práva aj katolícke práva svojich občanov, ktorý vošiel do dejín ako najslavnejší obranca ľudských práv katolíckej identity na tomto území, ale Maďari ho zomleli, vláčili po súdoch. A to je to sprznenie katolíckej viery. Nikto sa, nikto tu za toto nerobí pokáne. Iba Jano Slota sa strašne hneval. A povie do tankoch, ideme do Budapešti. Toto sa tu nesmie viac robiť. To bola tak otrasná pícha biskupských prelátov na tomto území. Teraz sa už o Maďar, po maďarčovaní nehovorí však. Teraz sa pije iná pálenka, švábovka. Hej, Gorbačovka, no to ešte ako tá Husákovka, no Byľakovka, no ešte sa to, ale táto Švábovka, to je tak niečo prudko jedovaté. A ten, čo mlčí, ja neviem, či ten nespáva na nejakom Jupiteri, nie na mesiaci, chudák. Úplne mimo reality. Si neuvedomuje, čo nás vôbec čaká. Ako sa nás tieto šelmy chystajú rozomleť v zuboch a rehocú sa z toho, ako nás tu depopulujú, ako nás tu dezinformujú a ako si tí prispatí naši preláti robia svoju kariérvočku a neraz robia teatrálne pokánie. To som nepovedal na biskupa Františka, ale na tých prední, ktorí sú tu už 20-30 rokov a už o nich vieme, ako žijú ten celibát, že majú nejakú tú vočku pod paplónom alebo vočku. Hlavne je šitnosť, však lakomosť, ukrutnosť, povrchnosť. To sú nebezpečné cigánky, ktoré sa potulujú po biskupských úradoch. Tak máme tu takýchto biskupov, ktorí majú guráž ktorí povedia, že poklad viery je narušený a treba niečo robiť. A tento harlen, čo tu vyrobíte, toto zabávanie sa, to nie je ani dôstojné, ani správne. Chápem, že ten strach je to ľudské, povedal, že sa tí moji kolegovia boja, ale vyzvali, ich, aby zaujali rozhodnejšie stanoviska. Ale biskupstvo nie je o seba záchove. Je to o položení života za stádo, ak sa bojíme straty svojich pozícií viac ako urážania Boha alebo zlyhania jeho ľudu, potom sme stratili smer. No my smer máme však, je pri vláde štvrtá vláda, ale neviem, či nám hrozí spása. Možno nejaká konsolidácia, ale, ale nie to tiež moc sveté ani. Spravodlivé je tu veľa chudoby a biedy. Je čas na pravdu. Áno, povedané s láskou, ale s odvahou a presvedčením. To požaduje biskupský úrad. Veriaci trpia zmetkom a morálnou temnotou. Toto nie je čas na ticho alebo nejednoznačnosť. Jeden holandský biskup, pomocný, tuším to veľmi presne, to, čo Vatikán produkuje, je diabolská nejednoznačnosť. Všetci biskupy by sa mali kultúrne ozvať a zobrať si pavlovskú charizmu a napomenúť Petra aj Petrovho nástupcu. To je ich svetá povinnosť. Nie sa usmievať pri blblo, ako slnečko na hnoji a klamať veriaci, že všetko je v poriadku. Toto je zoženštelosť. Nedôstojná zoženštelosť. Osukňovanosť preláta. Synoda sa používa ako prostriedok na zvrátenie cirkevného učenia, argumentoval Strickland. Sme svedkami systematického rozkladu náuky, liturgie a morálneho učenia pod rúškom pastoračnej starostlivosti, inkluzivity alebo synodality. Narasta nepriateľstvo voči tradícii a tým, ktorí ho obhajujú, zatiaľ čo zmetok a omyl sa môžu nekontrolovane šíriť, dokonca aj tými, ktorí sú na najvyšších miestach. Mnohé duše sú zvádzané na ceste a mlčanie toľkých biskupov je ohlušujúce. Toto nie je len kríza vládnutia, je to kríza viery. Církev je znetvorená nejednoznačnosťou, kompromismi a falošným milosrdenstvom. Toto som tiež dávno tušil, že to milosrdenstvo není o košer našej strany katolíky katolíckej. V stávke nie je nič menšie ako spása duší. To musí byť náš hlavný záujem a preto nebude mlčať. Toto bolo všetko ešte tolerované. Aj to, že každý kňaz, biskup a kardinál má svetú povinnosť brániť pravdu bez ohľadu na cenu, ktorú za to prinesie, to to by aj podpísal Vatikán, ale čo mu zlomilo krk alebo z jeho miesto bolo, že zdieľal na Facebooku, alebo na Twitteri tuším, na Facebooku to zdieľal biskup, eh, Kňaz Pavone, 30 rokov sa venoval ani na ochrane nenarodených a laicizovali a Vatikán ho vytrestali za to, že vraj zdieľal na Facebooku a komentoval to nejakými nevhodnými komentármi, asi sa a nebolo to sveté. No a za toho lajcizovali, dali na úroveň najväčšieho zločinca, odpadnutého klerika. Áno, áno, ale o tom buďme ticho. O tom rádio nevysielalo, ani nebude do konca sveta, milé detičky, to neexistuje, nenehajte sa znepokojovať, tak biskupa Striklenda zlomil mu krkto, že zdieľal na Twitteri e, z, z Remnantu, to je taký tradičný web aj televízia, keď sa rozhodol pápež, navštívil ho prezident Biden a povedal mu, že je dobrý katolík a odporúčil mu dať sveté príjmanie aj Nancy Pelosi, ktorí úplne verejne hlásajú, že potrat, pro potrat, e, žena má právo na potrat a netreba ho nútiť, lebo je to jej ľudské právo a takto devalo, že dajme im sveté príjmanie, tak ten pán Med sa volal, Remnant TV povedal, toto je diabolsky dezorientovaný klaun. A toto biskup Strickland iba zdieľal, no a toto bol trpezlivo skončila aj vola. Toto sa nedozviete v našich prudko polokatolických médiách, preto vám to pripomínam, pretože cítim, že niekto v oblasti Československa by vám to povedať. V zrozumiteľnom jazyku mal. Stalo sa. Dáme pieseň. mladšia. Pekne ďakujem týždeň Igorovi, Martinovi, Mirovi, Jozefovi a Jánovi, sami chlapi. Tento týždeň pekne vám ďakujem, bratia. Som rád, že táto relácia priťahuje hlavne mužské publikum, aby v nás palo to zdravé mužstvo. A ak nejaké dievčatá, sestry, ženy počúvajú, nech sa páči, teraz budú chlapi hovoriť, povedal nám splnomocnenec vlády, keď tam oponoval Šimečkovi, ktorý sa tak ako malý chlapec práva politike, lebo vážne veci treba brať chlapsky, k ním sa postaviť a nehrať sa tu, že ja som otec a toto, toto čušanie, to otec, nikto to nerobí, to robia podpity nejakí, podpity podnájomníci, že čušia a čakajú, keď František odíde, však sa to prehrmí a, a na 12 rokov sa tu napáchalo toho ale dosť. Týchto heterodoxností. Iba hlupák by mlčal a zbabelec. To není otcovské. Však dá napomenúť, to není katolícka viera čúšať a poslúchať ak nejaký hupací koník s troma titulmi, čo povie pán vedúci a pritakávať, že čierna je biela a kocka je gulatá. Toto je výsmech. Výsmech z Krista. Keď vás nachytajú vaše ovečky, že im klamete a takto sa správate ako muži dospeli a idete na liturgiu, začnú utekať od vás preč, neveria vám ani slovo. To je nedôstojné správanie. Ste mali za 12 rokov Františka aspoň raz slušne napomenúť, keď povedal, že vyhlási dogmo o spoluvykupiteľke je bláznovstvo. Nepochopiteľné mlčanie slovenského episkopátu a kňazov. Hambite sa! Raz budete všetci pred sedem bolesnou. Prepadnete sa od hamby za tieto urážky. Toto, sa, toto si na pána Mária nás nezaslúži. Takúto zbabelosť. Takéto pochabenie. A sa na druhej strane ten Harlem je aj na niečo dobrý. Je to aj zábava, je to aj sranda, je to aj basketbal alebo katolícka hra, teda na nejakej inej úrovni. Sú tu posledné časy, no ale nepreháňame to s tými žartami, s tým pochabením sa, keď už dávame Eucharistiu aj pre potratovým politikom a vy všetci čušíte a klamete, že to je svetý otec. Väčšina pápežov bolo nesvetých, otcov. A ne otcov vôbec nechystáte ani v katechizme, ani vo svojich médiách to, čo, čo má človek robiť, keď sa vyskytne nejaký nesvetý pápež. Tri štvrtiny z tých pápežov bolo nesvetých otcov. Vôbec katolíci nevedia, čo majú robiť. Len čušia alebo nadávajú. Totálne nekatolícké, neľudské postoje. Kde je príklad kultúrneho napomenutia svojho predstaveného podľa Evanília? Kde to je? Haj, však. A poďme robiť pokáničko. Do nekonečna. No tak si ho robte. Len to je také očistcové kresťanstvo, čo my tu prežívame. To nie je priama reč nejakých duchovných mužov. To je babinec. To sú muži premenení za tetkošov. To je gender stokrát horší ako ten gender tela. Toto je gender ducha. Chcú rozložiť mužskú energiu a chlapskú priamosť a biskupskú a katolickú identitu. Viem, o čom vám hovorím. Nespávam na mesiaci. Ako tí, čo toto páchajú. Pustíme si, máme teraz nejaký čas, ak chcete, zavolajte. V štvrtej časti by sme dali nejakého hostia, ktorý mi volal do beda a rozumne rozprával. Hovorím, vytočím ťa, bratu, pustíme si niečo od našej vizionárky Michaely, ktorá má aj také záchvatíky ako taká bosorvočka antimariánske, antikatolícké, to sa mi nepáči, to vám ako príklad nedám, ale niečo sa aj ozýva z toho duchovného sveta a niečo dostala, no i počujte. Tá správa od Boha bola bež, varuj a rozprávaj. Boh chcel, aby som to predniesla, pretože to sú vážne veci, s ktorými sa niektorí hrajú. Slova, ktoré mi Boh dal, je to ohováranie. A ohováranie je hriech. Pretože je to manipulácia myslení osoby na konkrétnu osobu. Aby tá osoba zostala zahambená, ponížená, zdehonestovaná jeho služba voči Bohu. Manipulácia je kúzelníctvo alebo čarodejníctvo, ako chcete. Duch Jezábel manipuluje s ľuďmi. On toleruje či fyzický alebo duchovný blúd. Jezabelin duch sa môže tváriť nábožne, ale len preto, aby zničil verných pánových služobníkov. Sú to falošní Sami klamaní, oklamaní pracovníci, ktorí sa tvária ako Kristoví služobníci. Točia na jednotlivcov, rodiny, církev. S oblubou si vyberajú vedúcich spoločenstiev, pastorov, prorokov. Takíto ľudia sami zvádzajú ľudí, aby prijali takýto život ako normálny, a Bohu príjemný. Zatiaľ, čo sa snaží zobrazovať takýchto žijúcich ľudí v posvetení ako nečistých a pripisovať im ducha, ktorého nemajú, teda ducha, ktorého majú oni sami. Viete, Boh zdvihol ľudí, ktorých pripravil pre dnešnú dobu. A títo ľudia väčšinou nemali celý život ľahký a prešli ohňom skúšok a jej viera bola v ohni posilnená. Sú to Boží služobníci, proroci, alebo ako ja o sebe hovorím, Boží poštár, ktorých Boh sám oddelil. Žijú zasvetení a sú pripravení urobiť čokoľvek, aby zachránili duše a svet z temnoty. Jezabel sa chváli práve na takýchto prorokoch, pretože ich nenávidí a chce ich zničiť. Tak pekne hovorí. K tomuto nápisu na dnešnej relácii som sa ešte nevyjadril. Neexistuje žiaden katolícky boh, to bola veta, ktorá je pripisovaná pápežovi Františkovi, preto som tam dal, ako mi tak odporučil tamnejšie eh, biskup Tondra, že keď nemáme istotu, radšej tam dajme to slovko vraj, aby sme neosočili, neohovárali. No tak som si naštudoval na internete, nie na tom slovenskom, ale na nejakom anglickom či italianskom, kedy toto pápež vyslovil a kto vyslovil, že neexistuje žiaden katolický boh. V 2013 v rozhovore La Republika talianskom a jeho majiteľom Scalfarim, Eugenio Scalfari, ktorý zakladateľ tých novín, a mali nejaký dialog a Scalfari sa priznal, že to prispôsobil slova pápeža tak, ako mu to viac pasovalo. Boli na to komentáre aj na KBSSK. Je nejaké usmernenie, že to neboli výroky pápeža. Čo to teda tam bolo presne napísané? To sa dozviete len nie slovenskom jazyku. To vám musí prekladač prezradiť. Tak vraj to bolo presne takto. Verím Boha, nie v nejakého katolického Boha. Neexistuje žiadny katolícky Boh, existuje Boh a verím Ježiša Krista v jeho vtelení. Ježiš je môj učiteľ a pastier, ale Boh, otec a baba je svetlom a stvoriteľom. Toto je moja bytosť, pápež František 2013, tuším, to bolo. Ale sú to preformulované od Skalfariho. Možno pápež povedal to, že nechce natláčať celej planéte verziu, katolickú verziu uctievania Boha. Tak by som to vysvetlil, aby som teda česť nášho pontifika obhájil a takto si môže prispôsobovať niekto vysvetľovať a potom môže aj ohovárať, môže hrešiť a môže aj pohoršovať na svoj obraz premení aj nejakú inak myslenú vetu. Možno sa jezuiti sú len takí špekulanti, trochu aj pokrokoví, aj majú geniálne veci, ale pápež ich musel aj zrušiť na 40 rokov, pretože to, čo chceli presadzovať, bolo už veľmi nebezpečné. Už sa možno blížili k tým, čo sú veľmi mocní tohto sveta a bolo treba ich zastaviť, potom ich obnovil. Tak jeden z jezuitov, kardinál Carlo Mario Martini, ktorý bol 22 rokov Zaujímavé, svetý metod bol 22 rokov na tom arcibiskupom, tak on bol kardinálom v Miláne, tak ten mal srdce otvorené pre hľadajúcich, pre aj neveriacich. Veľmi zaujímavá kniha, rozhovor s Umbertom Ekom, v čo veria neveriaci, bola veľmi úspešná v 90. rokoch, tak ten už vtedy vyslovil, nemôžete premeniť Boha na katolíckého Boha. To je jezuická špekulácia. No ale my by sme, vaša teda polosveto, polokardinálská ctihodnosť, či čo ste, vy by ste mali obhajovať katolícku či Tak to sú vaše pracovné povinnosti. Pretože ak to nerobíte, tak už neplníte si svoje povinnosti, už ste napáchnutí duchom, nesvetým duchom tohto sveta, ktoré chce jedno svetové náboženstvo a katolíkov aj kresťanov dať na jednu úroveň s pohanskými náboženstvami. Toto raz bude, to sa bude, že vraj na to narvu, ako komunizmus, ako covidizmus. No a pred ním naši preláti, nie, oni nevedia, nepočuli, to nehrozí. Ne, ozaj, ozaj. No chodte, chodte, psi buvinka na ten mesiačík, no chodte, ale pozor, pozor, lebo Raz prídete na biskupský úrad a zistíte, že už vám nepatrí to miesto, ktoré zastávate. Toto nám hrozí. A my by sme mali teda obhajovať verziu katolického Boha, ale nemali by sme to nanocovať. Pretože v tom momente, keď už nanocujeme, že musíš to takto veriť ako ja, ako moja církev, musíš, ináč ti pohrozím bu, bu, bu, ťa upálim alebo ťa vyhodím, alebo ti dám po papuli, v tom momente strácam lásku. A celá moja pravda je dogebrená neláskou a mal by som sa ich do pustovne radšej prečistiť od takýchto hlúpostí, nekatolických, neľudských. Ne... Ty chceš, aby tebe niekto nanúcoval Mohamedánskú verziu Boha? alebo indiánsku, alebo šintoistickú, buddhistickú, tak to nerob ani s druhými. Ani vlastnými deťmi, ani s občanmi. Pretože za to nepatrí. A keď sa to stáročia robilo, tak treba ísť prostrácie odprasovať Boha za tie hriechy, nelásky a svojim baránkom a ovečkám povedať, toto sa nepatrí. To bola chyba. To bola neláska. A my ohlasujeme pravdu, ale s láskou to je identita, tak to má byť. Ešte tu mám, predstavte si, o tejto Michaeli, ak to nájdem. No počúvajte, čo dostala pred pár hodinami. Bratia a sestry, my vieme, že Antikrist je už dávno tu. My toto všetko dávno vieme. My vieme, že jeho duch tu pôsobí, ale je čas, aby sa ukázal. A to je presne to, čo mi pán Ježiš zjavil. Veľmi rýchlo zostúpi, veľmi rýchlo zmocne a veľmi rýchlo zosilní. A odozdá sa mu všetká vláda na celom svete zo dňa na deň, takto na dlani. To je presne to, čo mi pán Ježiš ukázal. Ja chcem len povedať, že ten zostup Antikrista sa stane v Európe a výrazí do celého sveta. Bude to v globálnom rozsahu vznikne jedna celosvetová vláda a jedno celosvetové náboženstvo. Všetci ľudia sa mu budú musieť pokloniť a kto ho odmietne, bude bez milosti sťatý a brutálne zabitý. Vy na vás, aby ste prijali Ježiša Krista, pokiaľ je to ešte možné. Preto vám dáva stále varovania. Preto sa stále ešte čaká na vás tých, ktorí stále váhate a robíte kompromisy s týmto svetom. Nerobte kompromisy s týmto svetom. Postavte sa za Boha, pretože je čas sa postaviť za pána. Je čas sa rozhodnúť, pretože potom už nebude rozhodnúť. Budete tu zanechaní, bude sa tu vyže, vylievať Boží hnev a bude tu veľká vláda Antikrista, ktorá bude prenosledovať všetkých tých, ktorí sa mu odmietnú pokloniť. No počuli ste, jedna Slovenka Michaela. Pred pár hodinami to dostala, dala to na YouTube. A to je luxus, že ja si to môžem priamo vysielaní takto z mobilu pustiť a vy to počúvate niekde aj v Kanade. Či na Floride, alebo možno v strede Afriky. Ma počúva ten pater. To je doba. Myslíte si, že tá hra, že potrebuje Lexaurin s diazepanom a trocha aj dať aerohypnol ešte na ukludnenie? Myslíte si, že tára? Cítime, že doba je vážna. Čo urobil pápež František, to urobil. Mal by sa za mnohé veci ospravedlniť, keď to už on nevládze. Keby som bol biskupom alebo kňazom pastorácií, urobil by som takéto gesto ako biskup František a odprosil by som Boha aj takýmto gestom, aby nebolo prázdne, tak by som to urobil slušne aj krátko kázni svojim veriaci, svojej farnosti, svojej dieceze, svojej krajine. To vám odporúčam. Urobiť to za ňo, ktorý už nevládze. Pretože je za čo sa ospravedlňovať. A ako sa to katolíčkom stáva, že chodia na tisíce mši, podstata im mnohokrát ujde, ani im ho nikto nepovie za 10 ročia. A tá podstata, najväčšia chyba celého Vatikánu súčasného, nie je to, že hrajú iný typ basketbalu. Ha? To sa dá, to je aj zábavné. Je to aj obohacujúce a myslím, že k tej ortodoxii, som vám to tu viackrát povedal, patrí aj heterodoxia, aj iný štýl, nie len tradičné, ale aj liberálne, troška keby to bolo umiernené, tak e, nič proti tomu, však je to do času. A, ale najväčšia chyba Vatikánu, ktorú vám nepovie ani, ani jeden klerik na tomto území je, tak robím pokáne za nich, že Vatikán vôbec neupozorňuje na vážnosť súčasnej doby, na blízkosť antikristovej vlády a príchod veľkého súženia. A hneď za tým príde príchod Kristov. Toto oni nehlásajú. O antikristovi za 12 rokov nič. A to je, je to hriech, či to není hriech? Myslím, že to je veľmi vážny hriech ohlasovaní evanília modernému svetu. Porozmýšľajte nad tým. Dajme ukážku miesto pesničky o mlčaní. Ja budem tiež mlčať 4 minúty a vytočíme host, vytočím hostia po ukážke. Někdy, abychom se stali sami sebou, musíme odejít od hluku, zpomalit a slyšet, jak zní ticho v něm se rodí pravda. Zůstali na vrcholu až do soumraku. Aruvin rozdělil malý oheň a plamen tiše praskal v večerním tichu. Osamělost, pokračoval, není nepřítel, je to zrcadlo, ukáže ti, kdo si, bez masek, bez očekávání ostatních. A jen když to pochopíš, budeš moct vrátit do světa neprázdný, ale naplněný. Budeš dávat a ne žádat, milovat aniž bys vyžadoval a být s lidmi ne proto, abys nebyl sám, ale protože máš, čím se s nimi podělit. Kalem dlouho mlčel a pak se zeptal, a ty? Byl jsi celý život sám? Mudrc se usmál. Byl jsem sám a proto jsem mohl skutečně být s lidmi. Osamělost byla mým učitelem. A teď jsem učitel pro tebe. Tak Kalem zůstal nahoře, ne navždy, ale přesně natolik, kolik bylo potřeba, aby se stal sám sebou. A od té doby, kdykoliv se někdo bál zůstat sám, Aruvin říkal, nejsi sám, si sám se sebou a to věř mi stačí, aby se začal. Podle japonských mnichů ticho je matka moudrosti. Osamělost nemusí být trestem nebo prokletím, ale vědomou volbou a nezbytným stupněm na cestě za pravým smyslem života. Jak řekl Laoce, ten, kdo jde za davem, obvykle se nedostává dál než dav. Ten, kdo jde sám, může se dostat na místa, kde nikdo ještě nebyl. Osamělost je příležitost nahlédnout do sebe, slyšet své vlastní touhy a pochopit skutečné motivy svých činů. Právě v takových chvílích se rodí veliké myšlenky, hluboká uvědomění a skutečná síla ducha. Vzpomeňme si na slova Rilkeho – Láska k osamělosti je začátkem sebezpoznání. Možná právě v tom spočívá její hodnota. Na samotě si všímáte světa trošku jinak, cítíte hlouběji, vidíte nuance, které unikají ostatním. Van Gogh maloval své geniální obrazy v osamělosti a předávali pravou podstatu lidských emocí. Stejně jako Einstein byl i on podivínem. Například miloval žlutou barvu, jedl barvy a dokonce si odřízl kousek ucha. Dalším jasným příkladem osvícené osobnosti je Buddha. Opustil svůj luxusní život kvůli osamění, aby pochopil povahu utrpení a získal moudrost. Nepřesvědčujeme vás, abyste se vzdávali ponožek jako Einstein nebo malovali několik obrazů denně jako Van Gogh. Hovoříme o procesu individuace, v jehož průběhu člověk přijímá svou pravou podstatu. To není jen odmítnutí sociální masky, ale uvědomění si, kým opravdu jste. Tato nelehká cesta vyžaduje čestnost, odvahu a ochotu ztratit iluze ale jen překonáním tohoto strachu lze dosáhnout vnitřní svobody. Jak řekl Seneka, svobodný není ten, kdo žije jak chce, ale ten, kdo není podroben svým slabostem a strachům. Takže si představte, že jste se ocitli sami se sebou. Teď nedůležité, z jakého důvodu k tomu došlo a jak dlouho bude vaše osamělost trvat. Mnohem důležitější je, co s tím hodláte udělat – Chceme vám dát pět cených rad, jak proměnit osamělost v svého spojence a ne v nepřítele a dosáhnout osobního růstu, aniž byste přitom ztratili sami sebe nebo své spojení se společností. A už sme tuším, ukážka nám skončila o osamelosti, také troška buddhistické to bolo, ale aj inšpiratívne. Ráno sme volali Ľuboš Ehm, mi niečo povedal o tom, že mnoho ľudí nevie uniesť samotu. Povedz to, čo si to povedal, aj ostatným počúvajú ťa. No, pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača, aj všetkých tých, ktorí tu budú, budú počúvať možno za chybu. Pri telefóne Lubomír Stredné Slovensko. No, osamelosť a samota sú dve rozdielne veci v podstate, ale veľmi úzko navezujú na seba človek, e, ten, s ktorým niekto žije, alebo sú spoločné dobatosti, e, manžel, manželka, partnerka, druh, frajer, frajerka, to je jedno. A nevenujú sa sebe, nemajú medzi sebou vytvorený nejaký vzťah, tak ten jeden z tých dvoch partnerov sa môže cítiť napriek tomu, že s niekým je osamelý, hej? Osamelý. Samota je, keď človek je sám, že nemá doma nikoho. Sám je, hej? A tá tá, tá samota je takedy lepšia ako osamelosť. Všetko to závisí od človeka, na akej úrovni sa momentálne nachádza, duševnej, psychickej, od, od eh, týchto dvoch úrovní sa robí, oddeluje sa tam aj fyzika potom, aký je človek na tom aj fyzicky zdatný a tak ďalej. Takže toľko to k tomu by som povedal. Ráno som ti to možno povedal trošku ináč, tak asi ma zastihol v aute, tak som ostavil auto tu na. Takže, a čo má človek robiť, keď má boľavú samotu, napríklad po rozvode, alebo niekomu je clivo, ako to ty riešiš? Poznáš taký pocit? No určite áno, určite áno. No ale zase ide o to, že človek po rozvode, no tak vieš, potom prečo sa tí dvaja ľudia v podstate rozvádzajú, keď predtým sa zobrali, áno, takže tam im to dáko tá láska nefungovala. Po takých rokoch spadli rúžové okuliare z nosa a nastúpila tvrdá realita, takže ľudia by sa nemali brať do spoločného zväzku, uzatvárať manželstva, následne toho pločiť deti alebo ešte predtým, pokiaľ nie sú si 100% istí, že tí dvaja ľudia patria k sebe. Ale to v dnešnej dobe málo kto si je zdačím istý, ale určití ľudia sú aj vyvolení, ktorí, ktorí spolu k sebe patria, hej, sa nazývajú to spriaznené duše alebo, alebo dvojplamenie, dvojplamenné duše. Ale to už, je, to už je tak dopredu dávno dané, že tí ľudia sa stretnú a majú e, spolu pocit a cítia sa spolu tak, ako keby sa poznali už roky. Takže pokiaľ sú takéto partnerstva uzatvárané, buď e, dvojplamenné duše alebo spriaznené duše, tak tie vydržia prakticky na furt, i keď aj e, v týchto vzťahoch a iných medziludských vzťahoch sa vyskytujú také problémy. Hej, není každý deň nedela, ako sa hovorí, takže takíto ľudia nezvyknú byť potom ani sami, ani osamelí v takýchto vzťahoch. Hej, to, to je zase na inú, na inú debatu. Ja by som ma tomu, čo hovoríš, že mladý človek, ktorý trpí samotou, si myslí, že to bude stále a bude len horšie a horšie to utrpenie. My, keď máme kresťania nejaký problém, tak si kľakneme, možno takto, ako František si ľahneme pred Bohom a prosíme aj za seba, Pane, daj mi sílu to vydržať, máme nejakú slabosť, krv Kristova, obmitú slabosť, posilní ma, som slabý človek, potrebujem tvoju pomoc a opakujeme jednoducho ako dieťa Božie pokore, že potrebujeme pomoc a tá samota, tá boľavá samota sa môže zmeniť na samotu pokojnú aj, aj radostnú. A toto tí, tí, ktorí to nerobia, oni to nevedia a preto spomínal si niečo, že stále ťukajú do mobilov, pozerajú len videá, klepetia, nevedia zostať sami, stále na telefóne sú s niekým, alebo tárajú, alebo obťažujú niekoho, hádžu na nich svoje depresie. Robia to preto, lebo nevedia spracovať tú samotu. Ty si není až taký zbožný, ale ťa obdivujem, že riešiš veci ako chlap, tak nekresťanský ako keby, ale ako ty to riešiš, keď ti príde ťažká chvíľa? Mnoho ľudí pije vtedy alebo droguje. No ja to riešim podľa seba, keďže mám bohaté teda životné skúsenosti zo terajšieho života, čo som prežil. Už mám viac rokov ako aj 20, aj 30, aj 40. Takže v podstate No ja zase pracujem, hej, takže človek musí zamestnať hlavne svoju myseľ alebo telo a vytváram také veci, pracujem, robím si okolo domu, robím si na svojich projektoch a tak ďalej. Tým pádom nemáš tie myšlienky, sebe pomýšľať na samotu alebo osamelosť a na to, čo ti to spôsobuje. A ako sa vraví, po každej bulke vždy vyjde slnko, alebo žiadna polievka sa nie je taká hrúca, ako sa navarí. Ale v dnešná doba, tento tzv. digitálny svet, digitálna doba, hej, poznáme, bola doba železná, ľadová, kamenná a tak ďalej, doba plastu v podstate tiež nedávno a teraz je doba digitálna. A, a tí ľudia a tí, a tí ľudia sú opantaní kadejakými, kadejakými takými, takými ako, ako, ako drogami, ako drogami takého psychického charakteru, že závislí sú na, na Facebookoch, na telefónoch, na internetoch, na kadejakých stránkach a len vchodia ako ovce so sklonenou hlavou aj cez cestu, cez prehľad, nepozrie sa doľava, doprava, hlavná vec, šumí do telefónu, takže, takže ten, ten mozog sa, sa tak úplne, úplne e, namotáva aj ten celý človek do inej tej dimenzie a to sú tak, tzv. digitálni prisadlíci alebo úsadlíci, hej, čo existuje normálne v ľuďoch, ktorí ovplyvňujú zase ďalších ľudí. Hej, to sú takí tí zloduchovia, ktorí sú nasadení e, v ľuďoch, takých slabších jedincoch. Ty veríš normálne posadnutie démonov? Áno, áno, kde, kde oni ovládajú toho človeka a ten človek jemu robí radosť vtedy, keď môže druhému ublížiť, ako robí radosť človeku, ktorý šíri, šíri lásku a pravdu a robí to bezpodmienečne a nezištne, že dá čo komu daruješ a, čo, a ťa to naplňa, tak existujú takí ľudia, ktorí ti môže ublížiť akýmkoľvek spôsobom a on z toho žije. On z toho čerpá, on z toho žije a čerpá, že tebe môže ublížiť alebo spôsobiť takú, takú nevôľu. Hej? Takže dneska je taká doba všelijaká zlo, zložitá, to by sme museli dlho o tom kade ako vypráva, čiže ja som na, na toto není ako pripravený, to len vravím eh, z, zo svojho osobného života. Toto my neriešime, katoličkovia, že niekomu jeden druhému robí zlé. To, ale keď, urobí, keď chce urobiť dobre, to my riešime a keď sa to nepodarí, to spojenie, tak to rozkodkodákame, nafúkneme a spravíme aj z malej obete veľký. Ale to, keď a ľudia si robia strašné zlo, a my čušíme, to je náš problém. No však keď my, my, my čušíme, tak, tak sme takisto vinní ako tí, čo to zlo páchajú. Áno? Aj ten, čo je ticho a sklopí hlavu, už to jedno pre sa bojí alebo, alebo niečo, tak je taký istý podiel viny ako ten, čo to zlo pácha. Takže e, treba sa postaviť na, zene, na zadné, treba si otvoriť ústa a vyjadriť si svoj názor pre danú vec, pokiaľ možno okamžite, lebo železo sa kuje len za horúca. Takže netreba sa báť ľudia, treba sa postaviť, treba si buchnúť aj pesťou po stole, koľko razy zdvihnúť, zvyšší hlas a povedať si svoje, čo si o tom myslíme, hej. Lebo aj na psa, keď budete len čučuli, mučuli, tak si bude robiť, čo chce, ale keď zdvihnete ukazovák, stýčite prst a zakričíte na ňo, on už chudák vie, čo má robiť. Takže takto, to je, to je prírode, to je život a to platí. Na koho neplatí možno, že jemné slovo príjemné, tak platí. Zvýšený hlas alebo platí možno malý dvora do Libič. A to dneska píši si, že naviac ľudí, no, takže... Dobre si potom... spomenul aj prácu, že taká práca v záhrade alebo niekde na niečom, čo ma baví, A človek zabudne na depresie, alebo keď má depresie niekto doma, to ťa chce vyhnať. Chod do spoločnosti, chod niekde, kde je normálna atmosféra, obohať to, zaujímaj sa o blížnych, o suseda, alebo včera som bol, niekto vôbec nechodí, ja tu bývam blízko Vrbova, je tu termálny, termálna voda vynikajúca, najlepšia na svete. Za 11 eur sa tam dá ísť na 3 hodiny, sú tam 4 bazény, termálna voda, 38 alebo 9 stupňov nádhera, a potom aj bazén luxusný, veľký, som si dal 22 dlžok, plávem, pretože mi to dobre robí na klby, na zdravie je to taký šport, odporúčam to. A sú ľudia, ktorí o tom nevedia, nepočuli, nechodia, no a majú depresie a nič sa nedá, ale lexaurin si musím dať a rohypnol no a pchá si kadejaké prášky a z toho potom blbnú. Vieš, k tomuto ti môžem povedať, kedy bolo e, príslove, že v zdravom tele zdravý duch, áno? Takže aj, aj duša musí byť zdravá a duša je zdravá na základe tela a telo je na základe duše zdravé. Takže ten pohyb treba a treba aj takú tú psychickú hygienu a očistú. Keď ma na čo trápi, tak sa treba nad tým trošku zamyslieť, pokiaľ mám s kým sa o tom porozprávam, s rozumným človekom, čo ťa pochopí a vypočuje, prípadne ti bude klas otázky, nebude kývať ako psík hlavou len prikývať. A dneska kde chceš ísť do spoločnosti? Kde? No však všade, kde prídeš, tak, tak čo sa len, ako do krčmíz alebo kde, no to už není takedy, ako bolo ani, ani spoločnosti. A tam sa to skončilo v 20. roku, teda v tej dobe covidovej ľudia si zvykli byť doma. Dneska, keď večer do mesta náhodou dade idem, tak, tak to nikoho nikde pomaly nestretneš. No a keď len stretneš, tak to takých ľudí ako, ako stretneš. Ako nebudem na nikoho nič, nič vyprávať, ani, ani som není svetlý, ale dobre už bolo, ako sa takisto vraví a traduje. Takže ale každý musí začať predovšetkým sám od seba. Musí sa sám nad sebou zamyslieť a zhodnotiť, prehodnotiť situáciu alebo životné priority. Pokiaľ tak do tomu nerozumie, nech si to napíše na papier a ide podľa toho. To každý musí sám od seba. No dám ťa za príklad, to sme neplánovali, ale poviem to že ty si sa nad sebou zamyslel, čo treba robiť a ty chodíš do roboty s radosťou. Ty si si vymyslel, prácu, ktorú ti nikto neponúkol, ale ty si máš inteligenciu a začal si opravovať autá, špeciálne Mercedesy a si asi jeden z najlepších opravárov, aj keď značkovo Mercedese nedokážu opraviť Mercedes, títo, títo auto, ako si to povedal, že ty ho potrebuješ mať niekoľko dní a cítiť sa do neho a ty na tú chybu pravú spravíš, a ty miluješ túto prácu, živí ťa to, No a vieš, koľko ľudí je takých, čo chodí do práce a trpia, alebo nemajú prácu primeranú svojmu vzdelaniu a nejdu tam radi, robia to len pre peniaze a buzerujú ich tam. Rad obeda mi volal, že aké sú vzťahy na pracovisku, robí v nemocnici ošetrovateľa a tá gestapáčka ho predvolala na koberec, vy sa rozprávate s pacientom, čo to robíte, vy, nemu, vy musíte len ako automat vykonať to, čo máte. Pre pán, toto, toto, toto, toto žijú ľudia. A no, Pavel, vieš, no, prvé všetkých ďakujem za pochvalu, ale ja tiež som len človek a tiež, jak sa hovorí, že človek sa učí celý život, ale ja túto prácu robím v podstate od malička s, láskou, teda motory, strojar a tak ďalej, auta, väčšinou veter- veteráni tie Mercedesy robím, ale však spravím každé auto, tie som začínal pri obyčajných autách a robím to s láskou, s radosťou a robím to s citom, hej, že jednoducho, keď idem takú robotu robiť, tak nejdem do nej na silu a musí mi priznať, to aj vhodná chvíľa, aj vhodný čas, aj psychicky, kľud, aby som to išiel robiť. Pokiaľ chodíš dať na silu, tak do, do takej práce, tak aj potom tie výsledky tej práce sú také na silu o ničom. To máš takisto, ako keď kuchár bude nahnevaný buchať kladivom tam do, do rezina a to dá také natáňa, tak ty tú energiu z toho príjmeš. Hej? Ty, ty, on ju tam zanechá a ty ju teda príjmeš. A takisto ako keď akomu dačo opravím a robím, každému poviem, musím sa na to cítiť, mám viacej roboty, toto, hento, tamto. Hej, ja poviem, že mám problém e, s časom, áno, teda mám, ale by som to ináč poopravil, že čas má problém so mnou, takže pre mňa, keď mal denne 48 hodín svetelných, tak je málo. A tým pádom, že mám viacej týchto kadejakých koničkov, tak nemám čas akože psychicky v hlave sa zamýšľať nad takými strašiakmi a nad takými, nad takými vecami, čo človeka trápia zo vzťahov z predošli alebo tak ďalej. Treba zamestnať jednoducho mysel a robiť vždy, vždycky všetko s láskou, to, čo ťa baví. A keď ťa dá čo nebaví, tak to netreba robiť, tak treba si nájsť inú robotu. Lebo práca na silu, keď sa robí, tak to nie je dobre. Človek musí chodiť s úsmevom do roboty a musí sa tam tešiť a nie je dve hodiny, pustíš kľúče na zem a už utekáš sa zbranu, utekáš a nezaujíma ťa, či si spravil, či si nespravil. No typni si, typni si, koľko občanov alebo koľko z desiatich Slovákov, koľký radi chodia do práce. Typni si to. Typujem no, tak jeden z desiatich. Nie, neviem, či to je taká štatistika na to, ale to ťažko povedať, akože možno jeden, dva, ale zase mne sa tiež každý deň nechce robiť e, tú istú robotu, preto mám ro- od rozrobených viacej, hej, takže ja ráno stanem a na to, ako sa cítim, tak to idem robiť, hej, takže nerobím ja nič na silu, lebo na silu ja jednoducho nikdy v živote nič na silu som nerobil, ani to robiť nebudem. Skúšal som, ako to na mňa pôsobí, no zle to pôsobilo, takže zvolil som si takúto cestu, možno, že je zložitejšia, ale účinnejšia na na psychohygienu teda tela aj duše a tak ďalej. Takže človek vždy musí robiť to, čo ho baví. Pokiaľ robíš dačo na silu, je to zlé. A keď to budeš robiť dlho rokov na silu, ochorieš z toho. No to si teraz zaprorokoval človeče. Zapredikoval presne až neomilne. To tlačí na psychiku a tie psychické tlaky, čo sú v geopolitike. Chceš počuť, som chcel na záver tejto relácie povedať proroctvo. Tu som povedal, že Rusko napadne Európsku úniu, čo je celkom možné, keď sa to zajtra stane. Nečudujte sa, e, lídry Európskej únie sú na drogách. Ja si to neviem inak vysvetliť, sú na drogách. 800 miliard chcú dať do vraždenia na front na Rusku a oni si myslia, že v Rusku chrápu a že nás nevytrieskajú za to pre Boha. Tak tu mám proroctvo, že pustia sa potom aj do Ameriky. No skús na to povedať niečo. to celá únia, to je najväčšia zločinecká organizácia, teda možno, že na svete, iné tam ne, nebudem spomínať, ale je to dosť, dosť závažné, e, teda čo sa týka zloby. Lebo to bolo na začiatku podľa tiež uh, e, porekadla, keď vtáčka chytajú, pekne mu spievajú. A takto to bolo jednoducho upletené s celou úniou, s celými meníme cenu, teda meníme menu, nie cenu a tak ďalej a tak ďalej. O tom by som tiež vedel dlhé hodiny rozprávať, ale to už nezmeníme. My jedine, čo môžeme spraviť, my sa môžeme voči tomu obrniť zdravým rozumom a držať spolu, pretože v jednote je sila. Ale keď nás budú zastrašovať a budeme zohybať chrbáty, tak to budú ďalej na nás tak páchať, hej, lebo si to necháme. Ale keď sa voči tomu zoprieme a postavíme všetci, tak oni jednoducho budú slabí, hej, takže tam a vojna, <laughs> no či vojna bude, tak akože vojna je nevyhnutná, ale zase záleží, aká vojna bude a na koho, aký dopad to zase bude mať. Ale myslím si, že aj keby sa dá čo také mať strhnúť, tak ono sa to ešte nestrhne za rok, za raz, za tri, ja neviem, tak možno neskôr, ale podľa môjho takého drahého uvaženia a cítenia zasiahne tam aj tak do tretí. A to určite. No v katolíckej cirkvi sa dejú aj troška iné si ako u nás na Slovensku. Napríklad v Polsku, tu nad nami, Tadeusz Ridzik, redemptorista, má konzervatívnu rozhlasovú stanicu s výrazným politicko-náboženským charakterom, veľmi vplyvné médium medzi polskými katolíkmi, často komentuje politické dianie z konzervatívneho pohľadu, je známy svojou kritikou liberalizmu Európskej únie, podporou národno-konzervatívnych síl. Má aj televíziu Trvam, ktorá robí podobne. Kde je takéto médium na Slovensku? Ak nie je, nehrajte sa na katolíkov, neklamte si. Ste zúfalo polokatolická krajina. Dolu vodou to ide s kresťanstvom a Mení nás to na nejakých ťuťmačikov, pritakávačov, čušičov a len modličov. To není katolická identita. Spamätajte sa, robte za to pokánie. Nikto ich nevyzýva. No tak troška brigádujem. Aj tu tak im to hovorím. Vieš, dole, dole vodou to ide preto, lebo ľudia sú klamaní, očkovaní sú strachom a počúvajú polopravdy, hej, alebo, alebo lži sú klamaní a oni sa potom toho držia. Takže to, táto doba musí jednoducho prejsť, to máš ako koleso na voze. Raz si v blate, raz si na vyslení. Takže ono sa to točí všetko dookola, záleží ako dlho si v blate a ako dlho si na vyslení. To záleží na tebe. Či, či, či chceš byť dlhšie na vyslení a uh, kratší čas v blate, alebo dlho v blate a kratší, uh, kratší čas zase na, na, na vyslení. Preto vravím, každý musí začať sám od seba. Samotná od seba musí začať a tak ako začne, tak musí v tom ísť a neprezliekať kabáty. A čo sa týka politiky, ja na to nemám už ani slov, ani, ani myšlienok, ani nič, lebo to sa nedá ani okoptovať. A to tam neskončí dobre. Tam aj, aj, aj ten, ten krivačka, aj slintačka, to bolo všetko cieľené podobné ako COVID. Ďalej som počul, že aj včelstvo majú zóne likvidovať, lebo taký mok dá, to, dá čo ide a, a furt len celé zle. Jednoducho tu, tu, tu len ide o to ožebračiť ľudí, aj ožebrackú palicu pripraviť o svoju e, pôdu, vodu a potravinovú se, sebeštatnosť, aby sa tu mohlo všetko dovázať, aké odpady zo, zá, zo západu, treťotriedňa a tak ďalej. Ľudia sa musia postaviť a vzoprieť sa. Pred 50 rokmi tu takisto bola krývačka, slintačka, kadejaké choroby a nezabíjali sa všetky zvieratá. Teraz čo, keď človek ochorie, tak čo sa ideme všetci pozabíjať aj zdravé, aj zdravé zvieratá, aj, aj dobytok, aj všetko, však to je všetko na hlavu postavené. Len ľudia sa boja, boja sa postaviť a vzoprieť sa moci. To je celé o tomto. No, o ale my tu budeme posluchne, poslušne poslúchať, hm, dostaneme švábie mlieko, múku s tvrčkou, sušienky s červou, e, no a kaďaké, kaďaké vakcíny neoverené, to samozrejme, aj tá parazitoxoplazmózy máte gratis, milí občania, a neprotestujte, lebo to sa nepatrí, ani pani biskupy neprotestujú. Poslúchajte, koho to vy poslúchate? Komu to vy slúžite? Vy nevidíte, čo sa deje so svetom? No počúvaj proroctvo. Vedzte však červený drag, o ktorom vám predčasom hovorili, teraz stýchavo zdvihá hlavu, ale so smrteľným úmyslom pohltiť kresťanov na celom svete tak dlho trpezlivý bol v čakaní, sa teraz znesie ohňam zo svojich zničím všetko, čo predstavuje poctu mne Bohu Najvyššiemu, môjmu milovanému synovi Ježišovi Kristovi. Jeho prvým cieľom bude Európa a potom Spojené štáty americké. Vy za oceánom nedrychmite, aj vy ste v hľadáčiku. Bude zavedený komunizmus a beda tým, ktorí sú proti vláde červeného draka. Čo ty na to, keď ťa takéto proroctva počuješ? Není ti zle? Nie, nie, nie, nie. Ja mám vlastnú hlavu, mám e, svoj život, mám svoju takú perspektívu, ako som si učil, nastavil podľa seba, mám zdravý v úzovkách sedliacký rozum a robím si vždycky tak, ako to vyhovuje mne a nech si každý robí, ako to každému vyhovuje a vtedy to bude v poriadku. Netreba počúvať idiotiny a kadejaké, strašiaky, čo nie sú podložené absolútne ničím, ale absolútne ničím. Ani, ani s logikou to ne, nemá nič spoločné, takže ja vrajím už, nemám 20 ani 30 rokov, a mám svoj život, mám svoju hlavu a tak si budem robiť a začínam od seba, alebo začal som od seba, takisto ukazujem, ukazujem každému, ako to majú robiť, ako majú to myslieť a v tom tom smere musia ísť. Netreba sa zlaknúť a, a cúvať. Treba ísť iba dopredu, keď tak môže sa zastaviť, poobzerať, pokúkať hore-dole, aj zase pomaličky za svojim cieľom. Ako náhle vybočíš testy, ako náhle prezlečeš kabát, a už ťa majú. No necítiš, že prichádza na nás nejaký totalitný režim, lebo sú také tie mainstreamové médiá, hrajú divadlo, že je všetko v poriadku, že nič nehrozí. V alternatívnych médiách je zase veľký poplach, veľké zmetky, veľké varovanie, prehnané, ešte sa nič strašné nedieje, ale máme tu prorokovaných, predikovaných viac vecí, že z ľudstvo, na ľudstvo sa valí nejaká totalita, udru na nás ako na COVID, udrú a potom, keď udrú a vypnú nás, aby ste sa nečudovali, že vás nikto nevaroval. Preto vám to tak hovorím, aj keď ešte akože nič strašné sa nedieje, ale môže sa stáť. Cítim, že niečo v samote mi duch hovorí, že mám o tom hovoriť. Áno, to máš pravdu, ale treba sa, treba sa v podstate pripraviť na všetko, ale v prvom rade sa treba na to pripraviť vo svojej vlastnej hlave a v duši. Hej, treba sa zmieriť s určitými, s určitými vecami, čo prídu a treba si nájsť e, na všetko východisko. A, aspoň si to treba v hlave tako prejsť alebo sa na to aj fyzicky pripraviť, ale hlavne psychicky, lebo najprv je myšlienka a potom je čin. Nikdy není dobre, keď je najprv čin a potom je myšlienka, takže... No a ty, mal, ty si prichystaný aj na digitálnu menu, že keby náhodou nám zobrali hotovosť a budú len tie tokeny nejaké mobile a keď náhodou sa nepokloníme pánu vedúcemu niekde za, za počítačom, tak nás vypnú No a ľudia to prežijú tak, že si začnú asi vymieňať tovary, ktoré majú. A ty máš vraj nejakú, čo to tam máš, nejakej elektrárne dozobraté, nejaké fotovoltické, tie elektrici na vypnutie prúdu prichystaný. Povedz im niečo, čo majú robiť, keď náhodou vypne energia na mesiac. No energia je všade okolo nás, všade okolo nás, len treba trošku porozmýšľať a ako si ju, ako si ju zhrčiť do, do jedného uzla a potom stade ťahať. Vieš, každý, uh, poviem také príslovie, že každý máme rovnaké možnosti, ale rozdielne schopnosti, takže každý jeden máme rovnaké možnosti. A už má ako kto aké schopnosti, tak buď to má darom, alebo sa k tomu dopracoval postupov životu, že sa naučila a tak ďalej. No elektrika nebude. A, a keď aj bude, tak bude taká drahá, že to už bude luxus. Veď už teraz sa vraví o energetickej chudobe, že energeticky chudobní sú tí občania alebo tá vrstva spoločnosti, ktorá fakt nemá e, 50 eur, aby si mesačne zaplatila teda tú elektriku. To sa volá, že energetická chudoba. Či už je to plyn, alebo je to elektrická energia, alebo je to voda, všetko to je energia. No tak to sme sa tam pekne do, dopracovali. A dopracovali sme sa tam preto, lebo sme to dovolili. Keby to nedovolíme, tak sa tam nedopracujeme. Každý musí sa spoliehať sám na seba. Pokiaľ sa dneska bude spoliehať iba na štát, tak to je chyba. Lebo to zriadenie štátne neexistuje. Tu na, tu na všetky hrable hrabu k sebe a neostane, neostane pre nás nič, do, do, dokiaľ si sám sám sa nespolhne na seba, sám si ako nevybuduješ, sám si nedonesieš domov, sám si to nezapojíš, sám si to nepoužiješ, tak nikto dneska ti nič nedá, len ti zoberú. Tak aj to treba povedať, ale sme aj blížni. Jeden má to, druhý tohle, jeden vie to, jeden tamto. A ja tak vyzývam okrem tohto, čo hovoríš, aby ľudia sa jeden od druhého zaujímali, kto ako žije, kto čím a kto čím trpí, kto má nejaké prebytky v niečom, kto je čo dobrý, aby sme si na, budeme sa asi jeden druhého potrebovať. Končíme reláciu, bratu. Povedz vetu na záver. Veta na záver. Majte sa všetci pekne, ľudia dobrej vôle, zdravého mysla a zdravého ducha. Stretneme sa určite raz všetci tam, kde to bude potrebné. No tak dúfam, že v nebi. Tak ja dodávam, ja chystám ľudí pre nebo, nie pre očistec, ani pre reinkarnáciu. Stretneme sa ešte aj predtým. No, uvidíme, čo nás čaká, či budeme vychovátení v oblakoch, alebo či sa nestretneme v nejakom väzení ako prenasledovaní kresťania a statoční občania. Čo nás čaká, pán Boh vie. Ďaká ti, bratu, ahoj. Pánom Bohom. Do počutia, majte sa pekne, ahoj.